Як камень да каменя выкладваецца ў брукаванцы, так і з успамінаў жыхароў складваецца гісторыя горада. Віталь Краўчынка запрашае наш пацар па беларускай сталіцы разам са знакамітымі мінчанамі. Мінская брукаванка. Усім добрага вечару сёння на шпацыр нас запрашае заказчыцца кафедры дызайна моды у БДУ кандыдат мастацтвазнаўства унучка кандрата крапівы Алена атраховович каб прагуляцца па мінскіх адрасах народнага пісьменніка Беларусі Вітаю спадарня Алена ну, мяркуючы па тым што вы унучка кандрата кандратавіча а ён першы з вашага роду э, хто пасяліўся ў мінску наколькі я разумею э, то вы атрымліваецца мінчанка ў другім пакаленні так то Це в яким? Напевно, так. Ну, які Напевно, так, математичні так. Напевно, мінімальні так. здольності. Е, э, ти задумувалися ви, що ввогалі значить бути справжнім міншанином? Ось як це? Я ось сам не міншанин, тому я не можу сказати, що, що, що є такий міншанин. Ну, складане питання, звісно, тут шматгранне питання. Бути міншанином, це, я думаю, перш за все, любити свій город любіць і жадаць яму росквіту гэтаму гораду гэта нек такая малая радзіма а любіць абавязкова за нешта трэба горад вы, вы за што любіце мінск просто там гэта значыць быць менша а канрад крапівайкі пражу мінскую калі не памыляюсь каля 60 гадоў так крыху больш нават больш за 60 гадоў ці ставен мінчанінам ну я тут хочу прывесці словы самогу сам кантрата кандратавіча я вам пісаў у 1978 годзе ён напісаў так нарадзіўся я не ў мінску але жыву ў ім ужо больш за 50 гадоў ну 1978 год гэта быў тут нарадзіліся мае дзеці унукі і праўнукі адбыліся многія важнейшыя падзеі ў маім жыцці мінск стаў для мяне сапраўды родным горадам усе адказ ну, сапраўды я у телефоны размовы калі мы з вами размаўлялі у Э, вы распавядалі пра все не падаецца вельмі дзіўным хотя магчымым але вельмі дзіўным таким незвычайным э, былі экскурсіі на самалёце распавядзіце калі ласка калі вы убачылі э, мінск з птушаным справу тым что ну калі была маленькая дзяўчына мои уяўленні аб мінску яны увасабляліся у раёне вось э, плошча Леніна ну, зараз плошча незалежнасці галоў паштамт там я нарадзілася у гэтым раёне але раптам калі мне было ну можа гадоў 5 раптам маё ўяўленне аб мінску маштабна пашырылася як гэта адбылося мой бацька ўзяў мяне на такую экскурсію а тады была такая экскурсія на самалёце над мінском значит э, самолет ну стары стары аэрапорт ну ён тады быў адзін і зараз мы гаворым старым аэрапорт вось там быў самалёт прычым гэта быў ну не, не кукурузнік <laughs> як кажуць а э, ну такі самалёт вялікі я марку не назову мужа там ил-18 можа які іншы э, два прапелеры все як мае быць і вось э, туды садзіліся пасажыры самалёт гэты ўзлятаў і э, на так адносна невялікай э, такой высаце на ён кружыў над мінскам некалькі колаў таких рабіў і уявіце сабе а не страшно было пяцігадовай дзяўчынцы на сама наадварот цікава калі я ўбачыла э, э, з вышыні э, дамы вуліцы ўсё якое нейкай такое незвычайнае непрывычнае то Ну вось э, адразу ўвесь мінску бачыць А ці кожны мог сабе дазволіць той час такую экскурсію ну, конечно да? да, безумоўна безумоўна гэта для ўсіх жадаючых была такая экскурсія А ці распавядаў вам э, дзед якім ён сам упершыню убачыў мінскі калі тое было Ну упершыню да упершыню ён убачыў мінск яшчэ больш як 100 гадоў таму назад Гэта было ў 1913 годзе тады значыць як гэта адбылося Ён прыехаў у мінск каб здаць экзамен на ну, кваліфікацыйны экзамен як тогда гаварылі на званне народнага настаўніка Ён скончыў вучылішчы і ён значыць ну, хацеў працаваць вясковым наміраваўся працаваць вясковым настаўнікам І вось ён значыць паехаў па пазычыў у свайго суседа ў вёсцы тры рублі і на гэтый тры рублі у паехаў здаваць такі экзамен. Экзамен гэты быў э, э, прымалі экзамен у мінскай мужчынскай гімназіі. Яна знаходзілася э, там, дзе зараз знаходзіцца на вуліцы Леніна такі бульвар прыгожы. Mm -hmm. Вось там якраз гэта гімназія, Ка бліжэй туды да да, да канцэртнай залі мінску той бок да, да музея нацыянальнага так з гэтага да, да, да. неяк прыкладна там восьось і вось э, свае ўражанні аб мінску ну кандрат крапіва тады паспяхова здаў экзамен і пахадзіў па мінску паглядзеў бо упершыню ж папаў у сталіцу і Вось. І вось ён расказваў, мне запомнілася, як ён расказваў пра сваё першае такія ўражанні аб мінску. Ён гаварыў, што ну, ўскраіны горада яны э, ну, складаліся з такіх, з такіх невялікіх драўляных дамоў і зусім не гарадскі выгляд у іх быў. І нават і дзе-нідзе там і брудна не прайсці было вось слякаць, а цэнтр ужо зусім іншы быў. Ты ўвогуле забаранялася ставіць там драўляныя дамы. О, там былі будынкі ўжо такія каменныя і тротуары нават былі цагляныя. Вот ліхтары газавыя адным словом гэта ўжо быў такі градскі цэнтр. Вось. Ну што яшчэ так з яго ўспамінаў, што я магу ну, яго ўразіла тады ўразіў тады мінска ну, спадабаўся цэнтр горада вельмі яму спадабаліся асабліва дзве вуліцы губернатарская зараз гэта вуліца Леніна Вось і вуліца якая помощь там ішла э, Захарлюская ну, это вядомая вуліца так, так. таксама так да Вось гэта быў такі сапраўдны цэнтр <clears throat> Вось ну што яшчэ можна тут сказаць э, Ён правёў там некалькі дзён оглядаючы мінск наступны свой прыезд у мінск э, наступны яго прыезд у мінск адбыўся праз некалькі гадоў ну как праз 9 гадоў гэта ўжо за гэты перыяд ён і ў арміі паслужыў у узброеных сілах расійскай імперыі і ваяваў на першай мировой а пасля ўжо ў 1921 годзе ён зноў быў прызваны ў войска ўжо ў красную армію і тады ён служыў як кадравы афіцер абучаў новабранца у мінску служыў у мінску служыў да. вось да яго прыязджала яго жонка моя бабуля ўжо з малым дзіцём маленькі сынок тады ўжо у яго быў і вось там іх дзед расказваў як ім далі нейкае жыллё такое паўпадвальнае памяшканне дзе пацукі нават ноччу выскок выскаквалі на там і дзіцячыя чэпчыкі ну, бралі ў сабе ў норы адным словом уявіце сабе ў якіх умовах да, давялося жыць маладой сям'і Вось Ну але гэта быў часовы такая часовае такое становішча бо дэмабілізаваўшыся з армій а яшчэ хочу сказаць что у гэты перыяд якраз ён пачаў пісаць філітоны сатырычныя там некаторыя артыкулы ў газету і вось у 1922 годзе адбылася яго першая публікацыя ў савецкай беларусі першая публікацыя твора на беларускай мове і тады ўжо вось гэту якраз публікацыю кандрат кандратович сам лічыў у пачаткам сваёй літаратурнай дзейнасцінску не застаўся не застаўся дэмабілізаваўшыся з арміі ён вярнуўся ў вёску зноў працаваў настаўнікам і вось сябры пісьменнікі заўважылі што ён стаў менш пісаць мень публікаваў того што з'ехаў ну, да неяк так выключыўся з актыўнага жыцця якое тут бурліла А вось ну так яны ўгаварылі яго ўсё ж таки вярнуцца ў мінскай канчаткова пераехаць дапамаглі уладкавацца на працы дапамаглі з кватэрай вось з жыллём дакладней і вось нарэшце ў 1925 годзе кандрат крапіва канчаткова пераязджае ў мінск сям'ёй ось тады ўжо і маленькі здымалі кватэру на завуку старадарожскім так ну быў такі да адрес здымаў кватэру ну можа не кватэру пакой здымала сям'я здымала пакой і старадарожскі завулак зараз гэта вуліца заіраазгора Вось і там значыць гаспадаром гэтага жылля калі не памыляюся быў супрацоўнік мясакамбіната лэйба пісарэўскі так, <laughs> рассказываю... пасля у байкі деда ну, я... не <laughs> скажу, стаў прототыпам <clears throat> Вось вось такі пасля ўжо у трошки пасля гэтага ведаю что кантрат крапіва здымаў таксама пакой на кватэры у бацькоў вядомага нашага пісьменніка віталя цвіркі восьось і там яны с ну, гэта было не так так, так разумею культурніцкая літаратурнае э, кола знаёмства я думаю что да там ну, усе ж ведалі адзін аднаго і як кажуць па адных сцежках хадзілі восьось і там пазнаёміўшыся і атрымліваецца он пераехаў з э, э, дома спакойчку на завуку старадарожскім дзе зараз разбура так. на гэту а дзе гэтай да. кватэры месцілася ну дакладна складана сказаць трэба яшчэ архіўныя дан даныя так высветліць вось ну гаварылі мне што недзе там у цэнтры можа у раёне чыгуначнага э, вакзала так такія звесткі ёсць. Вось і там ён кандрат крапіва, дзед мой вельмі пасябраваў з віталём цвіркам. яны пасля яны разам жылі так то бок кватэру э, ці пакой пакой бацькову цвіркі там жа жыў і віталь цвір так, ёсць да І вось яны там пасябравалі вельмі і ўсё жыццё пасля сябравалі. Вось я памятаю добры віталя цвірку ён прыходзіў да нас дамо калі дзед старэнькі быў ну, яшчэ але гэта ўжо другія адрасы да. <laughs> да другія адрасы да іх мы звернемся крыху пазней зараз зробім невялічкую паузу нагадаю што сёння па мінску кандрата крапівы мы гуляем з яго ўнучкай алена трахович нумар для смс 9705 у што гуляем сёння па мінскіх адрасах народнага пісьменніка беларусі кандрата крапівы разам з яго унучкай алена трахович нумар для самых пытанняў 9705 гаспадарня лена вы вось распавядалі пра адрасы дзе э, кандрату кандратовичу давыдалася кватэры ці пакоечкі здымаць а ў трыцатых праўці калі я памыляюся зараз э, ён нам завёўся нарэшце ўласнай кватэры гэта так дзе гэтая кватэра месцілась ну магу сказаць пра гэта наступнае што ў 1934 годзе кандрат крапіва нарэшце атрымаў уласную кватэру. Э, Цікавая таксама дзяржавы. Э, значыць кватэра знаходзілася на вуліцы Свярдлоўскай. Ну зараз гэта вуліца Свярдлова яна выглядала інакш і нумерацыя дамоў была іншая зусім вось э, дом э, дзе была гэта кватэра ён знаходзіўся якраз насупраць стадыёна дынама То бок зараз той дом который стаіць насупраць дынама гэта зусім не зусім я піш... я зараз удакладню значитчыць калі вы станеце на вуліцы свярдлова тварам да стадыёна дынама то гэты дом пра які мы зараз гаворым с вами ён быў по правы бок ад стадыёна калі са спіны скажем калі тварам да дынама э, да. то па за спіны застаецца правы бок па правы гэта, бок да. і так неяк у бок ад стад... бокам фасадам да стадыёна mm -hmm. ось так калі словамі апісаць так. гэта местазнаходжанне э, якраз фасадам да стадыёна восьось Значыць, з, з вокон была быў відаць стадыён, якраз яго тады здалі эксплуатацыю толькі-толькі. І вось гэты дом быў пабудаваны спецыяльна для супрацоўнікаў сферы адукацыі, культуры. Вось, і там атрымалі і вучоны некаторы там атрымалі кватэры. Вось у тым ліку і кандрат крыпів. А хто былі суседзямі? Э, Кузьма чорны. Вось. Э, сям'я Андрэя Александровича там жыла якраз вось і кватэра кандрата крапівы яна знаходзілася на трэцім паверсе так расказваюць вось там у гэтым доме ўсяго было як кажуць 70 кватэр вось трохпакаёвая кватэра і нарэшце у кантрата кандратавіча з'явілі такое шчасце пакойчыкі пакойчыкі і адразу трохпакаёвая да. кватэра асветнік камунар да. вы правильно сказалі гэты дом у народзе называлі камунар асветнік такая назва была народная гэтага дома восьось ну і там уже з'явілася магчымасць кан... деда майго уласны кабінет зрабіць ён там ужо Так была гасцёўня была спальня так разумею ну, можа, і, і, і, і кабінет да. і ўласны кабінет дзе была ў яго выдатнейшая бібліятэка ён усё жыццё збіраў бібліятэку пры магчымасці а там якраз размясціў у кабінеце сваю бібліятэку пісьмовы стол крэсла і бібліятэка і там былі унікальныя э, увогуле кнігі вельмі такі цікавыя сучасныя вельмі рэдкія восьось Ну але ж так атрымалася, што ў першыя дні пачатку вялікай адчыннай вайны ось, 24 э, чэрвеня, калі адбывалася такая ну вы ведаеце жудасная бамбёжка мінска, калі мінск бамбілі фашысцкія самалёты так метадычна па квадратах, у гэты дом папаў снарад нямецкі. І тая частка дома, дзе была кватэра кандрата крапівы, яна была знішчана. То бок не сам ну, дома частка ну, палова дома не, недзе так у сярэдзіне была яго кватэра і палова дома была разбурана цалкам дашчэнту. Вось у кватэры якраз нікога не было, бо кандрат кандратвіч ужо быў у арміі у войску. Вось, а сям'я ад'язджала ў эвакуацыю ад'ехала і там значыць э, ну тая бібліятэка якраз нічога не засталося нічога не засталося ну, вельмі шкада насамрэч зусім ніякіх рэчаў ні бібліятэкі вось так атрымалася ну ўжо пасля вайны да, калі ўжо быў не зусім пасля вайны а ў 1944 годзе калі э, вызвалілі мінск кандрат крапіва у э, ну, адразу праз некалькі дзён пасля вызвалення мінск вярнуўся ў мінск ён уже тады працаваў 43 года ён быў рэдактор выданні вы ведаеце про гэта выданне раздаем фашысскую гадзіну ён э, рэдактарам быў да самага канца вайны рэдактарам гэтага выдання рэдакцыя пераехала ўжо ў вызвалены мінск на і таму і кадрат крапіва апынуўся ў мінус не распавядаў ён як гэта насамрэч ну зразумела что это страшнае і э, цяжка ввогуле ўявіць э, э, была кватэра пачалася вайна тут уже як бы справа не да кватэры не столькі да, пра кватэру думаеш да. але ізноў вяртанне ў мінск куды вось гэты пры гэтае адчуванне як вярнуўся пасля ваенных гэты мінск ніколі не распавядаў ну жудаснае ўражанне распавядаў да про гэта гаварылі а ён гаварыў што ўражанне просто жудаснае было таму што мінска зруйнаваны практычна ўвесь быў але такая такое назіранне такая дэталь кажа ідзе па мінску толькі вось прыехаў ідзе па мінску развалены ўсё разбурана і раптам недзе сярод развалін маленькі агароддзік і там расце садавіна ну, жыццё ж неяк вярталася ў мінск все ж такі бачыце жыццё працягвалася Вось і тады значыць яму далі такое часовае жыллё выдзелілі яму і сям'і на вуліцы маладзечынскай та вуліца ко сёння просто не існуе на, гэта, на вуліца, да, гэта вуліца не існуе на карце мінска Вось а была яна яна знаходзілася каля царквы Марыі Магдаліны якраз яе месцазнаходжанне было на паміж царквой Марыі Магдаліны і хлебазаводам вось уявіце сабе яна невялікая была вулічка там яна таксама была амаль разбурана ўся і некалькі цэлых дамоў засталося і вось у адзін з гэтых дамоў пасялілі сям'ю кантрата крапівы драўляныя хаты такія драўляныя дома быў дом на дзве паловы за у адной палове <clears throat> жыў кандрат кандратович сям'ёй у А ў другой палове сям'я сястры Андрэя Александровіча. Яны былі суседзі якраз. Вось. Ну і невялікі двор там быў і адразу Кадрат Кадратавіч там пачаў агарод. Э, э, першае, што пачаў да, рабіць. Першае, што пачаў рабіць. Ну, гэта не так ужо там э, гэта ўжо было. Ну, але ж трэба было нечым таксама і, да, і харчавацца. Ну, трэба, і... Ж, да, трэба І вось ён пасадзіў там агарод. Ну і пасля там некалькі гадоў пражыў і заўсёды ён там вырошчваў садавіну. У яго былі там расказваюць, што велізарныя памідоры лепшыя на ўсёй вуліцы. <laughs> Ну, але гэта раён то бок все ж таки нешта со свайго дзяцінства со сваёй маладосці ну, з вёскі ну, привез у городскую і там ну гэта ж раён быў старажок і зараз яго так і называют да? вы ведаеце так, так. мы все яго так называем вось хотя ён змяніўся не, не пазнаць ужо вось але наша ці тады называлі старажоўка і там значыць каля вуліцы маладзечынскай была яшчэ расказваюць вуліца мопаўская і вось на гэтай вуліцы жыў вельмі вядомы наш зямляк я зараз назаў фамілію вы адразу зразумееце жарэс иванович алфёрму ён быў суседам кандрата крапівы вельмі сябра на памідоры да кандрата ён пра гэта піша пра сваё сяброўства сям'ёй кандрата крапівы ён напісаў у кнізе калітка імя алфёра і імя алфёрова ну на рускай мове калітка імені алфёрова Вось, ён там з цеплынёй піша пра сям'ю майго дзеда і пра сяброўства з маім бацькам. Яны вучыліся ў адным класе, у адной школе 42 мужчынская школа была ў мінску воз так что старажоўка дала э, ну там жылі вельмі вядомыя людзі Ну яшчэ ў гэты перыяд э, кандрат кандратавічу узначалі ў рэдакцыю часопіса вожак менавіта ў гэты перыяд так ну там ужо ён значыць на базе гэтай э, газеты раздаю фашыскую гадзіну ён э, быў адзін на адным з арганізатараў часопіса вожык да і ён стаў яго галоўным рэдактарам і вось некалькі год ён якраз узначаліваў гэту рэдакцыю вось что тут можна яшчэ сказаць а як пісалася п'еса мілы чалавек уяўляю сабе гэтыя умовы пасляваенныя э, гародзік сям'я і пішацца п'еса мілы чалавек ну якраз ёсць сведкі таму моя мама яна жыла побач яе сям'я таксама жыла на маладзечынскай пасля вайны насупраць дома кандрата крапівы вось і яна расказвае што аднойчы яна пачула стуканні пішучай машынкі за з акна суседа а яна не ведала што гэта такое бо іх у доме не было пішучай машынкі а і яна стала пытацца вось у майго бацькі яны тады сябрава ну суседзі па-суседскі так сябравалі А што гэта такое у вас ці можа рамонт хто робіць што ён кажа не гэта мой бацька піша п'есу Ну тады яна ўгаварыла э, паглядзець А як же гэта ўсё пішацца пашлі паглядзелі напішучую машынку на якой друкавалася гэта п'еса якраз п'еса мілы чалавек тады кандрат кандратович пісаў гэту п'есу Вось. Я яшчэ не сказала, калі вось э, крышачку вернемся на вуліцу Свярдлоўскую, вось там была напісана да вайны п'еса Хто смеецца апошнім. 39 год. Так. Да, таксама выдатная п'еса. Ну, вось бачыце. Мне здаецца, у Кантрата Крапівы ўвогуле не было такіх, як сёння кажуць, прахадных п'ес. Кожная ягоная п'еса станавілася падзеяй. Ну, ён стараўся, калі гаварыць пра творчасць, гэта, канешне, асобная гісторыя ён стараўся ўсё ж такі п'есу пісаць э, калі ён пісаў п'есу ён стараўся каб літаратурны твор яго быў на патрэбу часу на патрэбу часу таму у яго ёсць такія п'есы ну плакатныя я б сказала якія ну былі напісаны па заказе часу яны і засталіся у сваім часе просто як ну сведчанне эпохі так скажу. Ну, то, что той же самый, хто э, сме... та же самая пьеса «Кто смеется опошним» и сегодня ставится. Ставится. Э, Говорится вельми тем, что... Паспяхова. Так, я... И говорят вельми поспяхово иди. Я а ошлаю. с байками что робить? Вы разумеете, что в Театральном Мастатском институте сегодня Академия Мастатства чуть не могут, когда, короче, Кондрат Крапива, дипломованный баран. Правда? Ну, там, ну, это не махчима, это кожный абитуриент приходит, читая, хочет прочитать басню <laughs> ну, дипломованный баран. Ну, вы мы зараз зробім паўзу праз некалькі хвілін працягнем экскурсію па мінскіх адрасах кандрата крапівы пакуль жа слухаю э, нагадаю слухачам нумар для смс 9705 у taste of musket on lips. All the men gather round, but they understand. She's a hoochie woman, I'm her spoon. had quite a taste for moonshine. Said it made her feel right. And baby, when I'm in this kind of mood, I can dance all night. And she pulled me into a wild one. I was moving like a man in a trance. of Cayenne. Let's make these little dads hot. That's the way it is. When you're living in the swamp. горада праз гісторыі яго жыхару. У аўтарскай перадачы Віталя Краўчынкі мінская брукаванка. Нагадваю, што экскурсію па мінску канрата крапівы сёння ладзіць кандыдат мастацтвазнаўства унучка народнага пісьменніка беларусі алена атрахович самы час перайсці да наступнага адреса вашага дзеда э, гэта 50 я пачатак 50х наколькі разумею дом на вуліцы горкага 23 mm -hmm. да. Што гэта за дом, што гэта за вуліца, таксама сёння мае зусім іншую назву. Ну раскажу задавальненнем. Э, Наступны адрес кандрата крыпівы гэта кватэры ў доме па вуліцы горках, а зараз вуліца Богдановіча 23. Гэты дом быў разбураны у самым пачатку вялікай чыннай вайны ў першыя дні, але пасля вайны быў восстаноўлены. І тады, калі ўжо яго ўзнавілі, там туды якраз пераехаў з улицы Бладзечынскай кандрат крапіва. Кватэра знаходзілася над гастраном. гэта вось э, той самы дом э, на раху которого гастраном і над гастраномам да. над гастраномам якраз на другім паверсе была кватэра вокнамі на ну зараз троецкае прадмесце тады называлася гэтае месца татарскія агароды А чаму так называлі татарскія агароды Я думаю, што там таму што там татары жылі ў галоўным чынам у мінску ж немало было розных нацыянальнасцей. І вось так і называлі гэта месца. Вось і а дом сам называлі трэці дом савету. Чамусьці чамусьці трэці дом ну, так, чамусьці трэці <laughs> чамусьці дом саветаў я так разумею акурат у гэты час канрад канратавіч стаў дырэктарам інстытута мовазнаўства Значыць, я атрымаў гэтую кватэру ну, ён туды пераехаў гэты у гэты трэці дом савету у самым канцы сорокавых гадоў і жыў там некалькі гадоў пражыў до пачатку 50-х а якраз у 1952 годзе быў створаны інстытут мовазнаўства і кандрат крапіва стаў яго дырэктарам ось э, у гэты час ён шмат займаўся навуковай навуковай працай у працаваў над стварэннем э, слоўнікаў беларуска-рускіх руска-беларускіх вось такія ўжо ў яго кватэры гэтая захавалася ці не Так дом жа захавала ну, ну, ну, да? <laughs> перапланавалі перарабілі хтосьці там жыве ў гэтай мусіць кватэры ніколі не, не было вам цікава не, трапіла, не, <laughs> не было такой нагоды Вось ну але ж зараз гэты э, дом так жа і выглядае як тады Ось, так што можна зараз, так, думаю пройдзе яшчэ гадоў 30-40 будзем узгадваць і гэты дом калі ён будзе стаяць там што ось другой бальніцы няма ўжо і так такі узгадкі вДнх таксама няма на жаль але не, не пра тое ідзем далей па мінскіх адрасах кандрата крапівы Мне здаецца самы галоўны адрас для вас у это дом каля галоў паштамта праспект сталина 12 гэта так праспект сталина 12 значитчыць ну галоўны сапраўды таму что я там нарадзілася у гэтым доме восьось гэта дом насупраць э, кінотэатра цэнтральны да кінотэатр цэнтральных это праспект 13 а там праспект 12 мы так і называлі хоть кватэру на праспекце 12 просто на проспекте просто 12. на проспекте 12. Ну, после уже ж. другая назва была проспект Ленина, Ленинский проспект, ну и так далее. Вот. И вот тут Кондрат Крапива прожил довольно шмат годов с самого початку 50-х и до 1965 года. Это была большая квартира, чем та, которая Это на... Это была великая Волкова. квартира. Великая. Я вельми добрая памятаю с детинства. Там же мое детинство прошло вот вялікая кватэра была вось шмат комнат яны ну паколькі я была маленькой так яны казаліся мне тады вельмі прасторнымі а можа і на самой справе былі прасторнымі і там у кандрата кандратовича у дзеда майго быў таксама асобты кабінет яго хатні і яшчэ один пакой невялікі які якраз з кабінета можна было папасці ў гэты пакой які ён адвёў цалкам пад бібліятэку бачыце і ў кабінеце стаялі кнігі і ў асобным пакойчыку таксама былі кніжныя шафы па ўсіх сценах і там былі кнігі кнігі кнігі вось ну, мы і пред эфіром пры так э, размаўлялі як узгадвалі і на свярдловскай кватэру шыконай бібліятэкай Я думаю шыкона бібліятэка была і на горкага і з гэтай ж бібліятэкай ён пераехаў на э, праспект э, Сталіна і пасля які перамінуюць ленніны зменіцца зноўку адрас але мы яго крыху пазней і вось гэтае адчуванне э, мне такое адчуванне асабліва калі ў людзей шмат кніг вялікая бібліятэка то гэта самае галоўнае і каштоўнае што толькі трэба першую чаргу перавозіць ставіцца да яго як якось пішуць на коробках э, са шклом э, асцярожнае шкло так і з бібліятэкай ну так сапраўды так і было у гэта ж ну а хто займаўся тым каб э, пыл праціраць каб ну ўсё ці дапускаў дзед да свай бібліятэкі кого-небудзь ну ён вельмі так э, паважліва адно адносіўся да кніг ставіўся і з вялікай павагай ён нават не любіў каб кніга просто недзе на падваконніку ляжала ці як ну не дай бог на пол пакласці кнігу каля там канапы то ўсё трэба прычым ён калі браў кнігу з па, паліцыі такая дэталь цікавая ён браў яе дзвюма руками не сапсаваць ну такое ўжо нейкае паважлівае вельмі э, стаўленне да кнігі а гэта бібліятэка захавалася э, гэта бібліятэка захавалася яна зараз знаходзіцца ў фондах музея нашага музея гісторыі беларускай літаратуры увогуле мы туды калі ўжо не стала кандраты кандратавіча мы шмат мемарыяльных рэчаў туды аддалі абстаноўку кабінета і у тым ліку і бібліятэку хто былі суседзямі сябрамі кандаты крапівы акурат у гэты перыяд з кім вы сябравалі у двары у з, так з ким ви сябравалі хто, ну, хто былі вашими сусідами? мне складана сказаць э, э, прозвішчы таму што ну дзяўчаты хлопчыкі мы ж маленькія былі зусім Пя, э, як бы там калі там расла уявіце сабе зусім маленькія дзеці просто там таня маша А як змяніўся гэтая частка праспекта вось гэты раён як ён змяніўся з тых часоў ці вельмі змяніўся я вам скажу что з тых часоў раён стаў прыгажэйшым ну вядома дом нумар 12 ён не змяніўся ён як быў такім і застаўся ну адрамантаваны больш можа так да яшчэ хачу дэталь такую нагадаць у гэтай кватэры было два уваходы у один парадны один чорны у кватэру не упады у кватэру у, у, квад... у пад'езд само сабой там две лестніцы былі чорныя і парадныя ну, і ў кватэру было а зараз э, таксама не захаваліся не ведаеце гэты два ўваходы не, не бываю зараз ну, не ўяўляю это выглядае калі у кватэру у кватэру два это, это можа кватэра на цалкам на пад'езд на ўвесь на паверхні не зусім нашы парадны ўваход і чорны які на ну как чор як чорны просто э, дзверы меншыя былі а вось э, і там адразу можна было папасці у кухню і праз кухню кватэру <laughs> такі планіроўка такая была але яшчэ была такая цікавая деталь э, не было прыслугі у каната кондратавіча але у вас была няня з якой вы сябруеце до гэтага часу Ну я вам хочу сказаць, што да нават э, прыслуга гэта слова мне не падабаецца і у нас яно ну, не, не, не гучала ніколі ў сям'і, ну это ж так непаважліва гаварыць. Проста была памочніца такая у бабулі маёй па гаспадарцы, яна была адначасовая мая няня. Вось. Дарэчы, кажучы, гэта была проста неабходнасць, чаму? Таму што тады жанчына, калі нараджала дзіцю, ёй не палагаўся такі вялікі дэкрэтны водпуск, як зараз месяцы два-тры і ўсё ідзе працаваць. І таму дапамагалі і бабулі, і нянь. Гэта было, былі рэаліі таго часу. Вось. І з сваёй няні яе завуць Аня, я і зараз сябрую. Яна ўжо старэнькая жанчына, на жаль, хварэе вельмі, але ж сябруем. А дзед пускаў да сябе ў кабінет, калі ён працаваў. Калі ён працаваў, Таму што ну... даруце Таму што калі са школьных гадоў памяту адкрываеш падручнік па беларускай літаратуры і глядзіць на цябе суровы дзед і вось думаеш, вельмі нейкі суровы чалавек наколькі ён быў ці можна было да яго падысці асабліва ў, ў момант э, працы Ну разумееце сапраўды усе гавораць што кандрат кандратавіч такое ўражанне адбывалася што ён вельмі хмуры і суровы Ну ён проста быў маўклівы такі і засяроджаны ўвесь час. Ну, аб нечым абдумываў, канцэнтраваўся аб нечым увесь час думаў і калі, безумоўна, працаваў, ну просто мы ведалі, што не трэба ж турбаваць яго. Вось. Так, але калі ўжо падбягала да дзеда з якім-небудзь пытаннем, ну ён э, заўсёды адгукнецца скажа што-небудзь адкажа на пытанні просто стараліся ну так уже традыцыя была не турбаваць конечно калі чалавек працуе гэта ж павага да працы ўжо дзяцінства як бы бы да гэтага прывыкалі на 56 годзе ён ставіцца прэзідэнтам акадэміі навук беларусі а ці адбілася гэта нейкім чынам на яго стаўленне да до Э, увогуле побыту то бок скажем перыяд агародаў дакладна скончыўся так і памідоры уже не вырошчваў наварот наварот была дача дзе ён задавальненнем займаўся сельскай гаспадаркай ну, ён же селянін патомны селянін дзе дача знаходзілася у ждановічах дарэчы хочу сказаць что з мінска там э, Калі я была маленькая дзяўчынка я памятаю што з мінска ўжданович лятаў самалёт у Ждановича. Правда, да. И экскурсия на, на самолете над Минском. И э, самолет э, из Минска в Ждановича. На берег Минского моря, да. И он приземлялся амаль, на, ну, амаль что на березе Минского моря. За аэропорта нашего, старого аэропорта. Летал, и тут, тут как раз это, это, это был кукурузник. А у крамы ходил дед? Дело а, можно было на проспекте. В какой краме можно было встретить? У крамы Э, ну ён не толькі ў крамы на базар хадзіў э, у крамы ён хадзіў э, каб такі гаспадарчыя нейкія рэчы там можа такія там ну інструменты купіць такую мужчынскай такія прылады вось а, а, за прадуктамі на базар ён любіў калі трэба было там сала мёд с шмат чаго купіць так ён тады ўжо сам ездзіў лічыў што ніхто лепш гэта як не кніга <laughs> на чарзе яшчэ адзін адрес кандрата крапівы на так час на праспекце ўжо імя Леніна туды завітаем пасля невялічкай паўзы Thank you. shame. You said it was a sin. You said you would never known another like the love that we've been in. You said it hurt you more, more than it hurt me. But you knew that I knew you didn't have to leave. Cause when you said goodbye, you were only crying out of one eye. on the town, laughing with your friends. I know you didn't want to ever see me again. You took a little pity and you shed me a little tear, but I caught a little smile and you made it so clear. But when tried to cry to make me feel better. I wish your little hanky could have been a little wetter. You were staring at your shoe, you were looking awful sad, but I could see right through you. You wasn't taking it that bad. гісторыя горада праз гісторыі яго жыхароў нагадую што сёння па мінскіх адрасах народнага пісьменніка беларусі кандата крапівым гуляем з унучкай пісьменніка алены атраховіч спадарня лена застаўся апошні адрес на сёння запланаваны у гэтым маршруце што гэта за адрес гэта адрес гучаў так у Ленинский проспект, дом 76. Царск это проспект незалежности, а Ле так само это дом 76. То, то же самое было и Сталина. Таки пасля ну, стаў ленінскім праспектам. Дарэчы, атрымалася, што два разы э, праспект э, назвы мяняў. Э, Канрад Канратавіч і э, вы з ім па гэтых адрасах жылі, а праспект уже калі перайменавалі ў францыскай скарыны, ён не застаў жа. Ну тут дакладна трэба вы не, не памятаю, трэба высветліць год, калі перайменавалі. Так, дык так вось у гэтым па гэтым адрасе да? Кандрат Кандратавіч пражыў з 1965 па 1991 год. Ну, а што стало перадумовай, чаму трэба было з'ехаць з дома насупраць цэнтральнага кінатэатра? Ну, там, разумееце, атрымалася няшчасце, памерла мая бабуля. Вось, і дзед просто ну, не мог жыць у той кватэры, яму было вельмі цяжка. Вось ён вырашыў памяняць. Да. І тут якраз пабудавалі дом для супрацоўнікаў акадэміі навук, гэты дом якраз акадэмі навук пабудавала і туды ён пераехаў мы з ім дапамажыце зразумець дакладна дзе гэты то гэты дом который не на рагу не там дзе реклама аднаго з аўтамабільных заводаў як гэта паміж так паміж, так? да паміж абуўным магазинам і тым домам пра які вы сказалі Ну там люди старэйшага пакалення вельмі добра гэты дом ведаюць калі скажаш что там быў магазин сінтэціка там у, ну, такі у старэйшых так. спрасіце яны скажуць якраз дакладна дзе гэты дом весь мінск ведаў Дык так вось я хочу сказаць што ў гэтай кватэры как якраз бачыце кандрат кандратыч прошу вельмі доўга і там вісіць мемарыяльная дошка на сцяне дома пра гэта якраз там написано гады жыцця гэтым будынку і якраз у гэтай кватэры былі напісаны і брама неўміручасці і апошняя яго мала вядомая такая п'еса на вастрыі пра медыцыну пра медыкаў і яго адзіная дзіцячая кніга загадкі дзеда кандра ты так разумею кніжка э, под вашу ці для вашай дачкі напісаная ну ра разам быццам без яна натхніла кандрата кандраты то каму загадкі загадваў дзед ну, ж, <laughs> дзед, дзед праўда ж ты сваёй прыдумаў загадкі і гэта яго натхніла або гульніць неяк усё і у Э, напісаць такую кніжачку вельмі карысную цікавую А вось для вас у гэтым раёне што змянілася чаго няма э, што раней было і што сёння згадваецца з такой прыемнай нутай ностальгіі Ну я б скажу менавіта гэты раён <clears throat> ён практычна не змяніўся што датычыцца будынкаў Вось ну просто ён э, дзякуючы таму што горад зараз у не мае нейкае такое святочнае асвятленне э, упрыгожаны нейкая такая ўрачыстасць з'явілася ў горадзе Ну і ён таксама гэты раён стаў больш такі ўрачысты дзякуючы вось упрыгожванню і асвятленню святочным і асвятленню ну, нават кожны вечар э, асвятляюць будынкі гэта прыгожа гэта надала нейкі такі воплік новы гэтаму району я так лічу а так усё засталося і магазин тысяча дропісей і гастраном ну але ж там але гастраном ты ўвесь час перарабляюць не, не паспееш э, зірнуць там э, ча, б, не бываеш там скажем месяц новая уже назва новая крама <laughs> Калі з'явіцца так, так, так. музей кандратак крапівы? гэта цікавая тэма Я думаю что гэта тэма актуальная бо э, пытанне адкрыта пытанне адкрыта няма пакуль што яшчэ не мемарыяльнага кабінета нідзе кандрата крапівы і няма ні, ні ў якім музеі пастаяннай экспазіцыі прысвечанай кандрату крапіве. Хаця архіў выдатны. Архіў кантрата крыпівы адпавядае ўсім патрабаванням музейнай калекцыі. А калі была магчымасць, скажам, у адным з гэтых адрасоў, дзе жыў кандрат кандратавіч, калі абірайце любы адрас, дзе можна дзе б хацелася, э, каб быў музей музей кватэры, які б гэта было. Зараз э, ведаеце работнікі музею яны гавораць, што музей кватэры гэта такі неперспектыўны варыянт. Таму... Ну там канцэрт, канешне, вялікі не зробіш у літаратурным музеі кабінеце. Таму можа, можа віртуальны музей сёння трэба рабіць. Разумееце, гэта сучасна актуальна. Ну, віртуальна, віртуальна, але прыйсці дакрануцца да таго, да чаго дакранаўся народны пісьменнік, гэта мне здаецца, куды больш цікавей і мае мае тую энергетыку, якая якую не перадае візуальна ну, Я спадзяюся, што з цягам часу нешта атрымаецца. На жаль, час эфір абмежаваны таму наша экскурсія завяршаецца дзякуем вялікі за гэтую экскурсію я нагадаю што сёння шпацыравалі па сталіцы кандата капівы з загадчыцай кафедры дызайну моды у бДУ кандыдата мастацтвазнаўства унучкай народнага пісьменніка беларусі алены атраховіч дзякую вам You should know that nothing leaves my side.